السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد إن شاء الله كبيانيت يليو tazungumzia تكيولا الإسراء والمئراج سفر wal Mi'raj safara تجاربكم kimiujiza na tajaribu kuunganisha na wakati alhali ya leo na mafunzo ambayo tuwapata kwa miujiza kama hii ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweza kusafiri kwa safari kama hii al-Isra wal Mi'raj Allah azza wa jalla kwa sura Isra aya ya kwanza yathibitisha juu ya safari hii na miujiza kama alivyosema Allah subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila masjid al-aqsa Allah azza wa jal aliyotakasika ndiye aliyemsafirisha mjumbe wake mja wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoka maka mpaka Al-Quds ndani ya Masjid al-Aqsa ladhi barakna hawlahu ambao pembezoni yote ya Masjid al-Aqsa Allah ameibariki ni ardhi iliyo ya baraka safari hii ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallama ilikuwa ndani ya mwezi wa Rajab iko ikhtilafu kwa siku yenyewe lakini yenye nguvu wanasema ni usiku ya tarehe saba ndani ya mwezi mtukufu wa Rajab sisi kama waislamu wakati tunasoma tukio hili na miujiza ya Isra wa Mi'raj tusiichukulie kama ni story ambayo ya kutufurahisha na kutustajabisha bali ndani yake kuna mafunzo ambao sisi twafaa kufata na kuyatumia katika maisha yetu ya leo leo watu watazungumzia burak ni mnyama aina gani na miujiza yake na ukubwa wake na nguvu yake na spidi yake tapoteza siku kuzungumzia burak lakini hapa muhimu ni ile ujumbe ambao tuwapata kwa miujiza kama hii na msafara kama huu wa Isra wal Mi'raj ya kwanza kabisa ni kuwa baada ya uzito baada ya misuko misuko baada ya mitihani baada ya kuonjwa na Allah azza wa jalla kuna faraja tukiangalia hali ya mtume sallallahu alaihi wasallam na hali ya masahaba wake ya waislamu ndani ya maka na ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam banu hashim kabla ya isra wal miraj hali yao ilikuwa ni ya huzuni hali ya dhiki wamezikika katika ile mbinu za makureishi walioyatumia kuzuia da'wa ya mtume sallam walitumia taadhib walitumia mbinu moja ni kuadhibu waislamu ndani ya maka mpaka mwisho kuwaua wakatumia propaganda dhidi ya mtume sallallahu wakimwita kila aina ya majina na wakatumia njia ya boycott ambao leo wanaitwa vikwazo wakamtenga mtume sallallahu wakamtoa nje ya maka yeye na wafuasi wake pamoja na kabila lake la Banu Hashim ndani ya miaka hizi za huzni ya bwana mtume sallallahu na dhiki akapatikana mtihani nao ni kufa kwa ami yake Abu Talib Abu Talib kufa kwake ilimhuzunisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa njia mbili njia ya kwanza amekufa ni mushrik huyu ni ami yake amemlea kutoka ni mtoto si mtu kawaida tu ile ni huzuni iliyoje kufiliwa kwa ami yake ilhali hana shahada na ya pili ami yake huyu ndiyo alikuwa kimuhifadhi dhidi ya vitimbi ya makureshi ndiposa mtume sallallahu alaihi wasallam akasema sikuona makureishi kuwa makatili dhidi yangu ila baada ya kufa ami yangu Abu Talib mtume alikuwa katika huzuni ya hali ya juu na baada ya siku tatu akafa mama yetu mke wake Khadija radhiallahu anha huyu ndiye muumini wa kwanza huyu ndiye aliyetoa mali yake huyu ndiye aliyemkubali aliyemsadikisha mtume sallallahu huyu ndio alikuwa anatimruwaza mtume salama baada ya dhiki na mshtuko alioipata kwa wahi ya kwanza akimwambia mkewe zamiluni zamiluni nifinike nifinike kwa kutekemeka huyu ndio aliyomshika huyu ndio aliyomtuliza naye baada ya siku tatu akakufa baada ya muda banu thaqifa watu wa Taif alivyowafuata kutaka nusra kwao wakampiga mawe juu ya hali kuwa ametengwa pia Allah azza wa jal ili kumtuliza na kumruwaza mtume wake sallallahu alaihi wasallama akampeleka katika safari hii ya miujiza ndani ya mwezi wa mtukufu wa Rajab na msafara wa Isra wal Mi'raj tuona baada ya Isra wal Mi'raj haikuchukua muda Mtume sallallahu alayhi wasallama akapata nusra kwa makabila ya Aus na Hazraj Yathrib Madina na kuasis dola ya kwanza hii ni baada ya Isra wal Mi'raj fuzo tunayopata hapa ya kwanza kabisa fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra baada ya mazito baada ya mitihani baada ya misuko misuko kuna faraja kuna nusra ya Mwenyezi Mungu huja baada ya hapo enyi waislamu hali hii ndio tuko ndani yake sisi tunafanyiwa kila aina ya sanctions kama walivyofanya makuraish kila aina ya propaganda kama walivyofanya makuraish dhidi ya da'wa na dini ya Islam leo waislamu wamepewa majina ya kila aina leo sisi tuwabeba imani yetu kiuoga uoga leo waislamu wamekuwa ni waoga ya kutaja hata haki enyi waislamu tukio hili la Isra wal Mi'raj iwe ni bishara kwetu iwe ni yatupatia sisi mutisha kwamba kweli baada ya mazito baada ya mitihani baada ya misuko misuko kuna faraja na nusra kutoka kwa Allah azza wa jalla funzo la pili nao ni umuhimu ya Masjid Al-Aqsa leo twazoeleshwa haramain haramain haramain haramain kwa maana ya مكه مكرمه الكعبه na Madina munawara katika msikiti ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam lakini tukufu ya tatu nao ni Masjid Aqsa na ndiye masjid pekee ndani ya Qur'ani iliyotajwa kwa jina baada ya Al-Kaaba Masjid Aqsa hakuna nyingine ni misikiti miwili kwenye Qur'ani iliyotajwa kwa jina Enyi Waislamu utukufu wa Masjid Aqsa na umuhimu yetu sisi kiimani ni viwili visowezwa kutenganishwa Aqsa ni sehemu ya imani yetu ndiyo kibla ya kwanza baada ya kufaradhishiwa swala waislamu wakielekea Aqsa tarehe watuambia ni kwa takriban miaka sita ama kumi na saba miezi kumi na sita ama kumi na saba wakiswali waislamu swala tano wakielekea Aqsa ndio baadaye Mwenyezi Mungu kubadilisha na kuelekea alkaaba kaaba maka so kibla ya kwanza ya swala tano ambayo tuwaswali sisi ilikuwa kwanza ni Aqsa Masjid aqsa ni sehemu ya imani yetu wala hawezi kuitenganisha ummat Muhammad na al-Aqsa Masjid al-Aqsa ndiyo station ambao ulikuwa ni msafara wa Isra wal Mi'raj Mtume sallallahu alaihi wasallam alisafiri kutoka maka mpaka Masjid al-Aqsa yaitwa Isra na kutoka Masjid Aqsa kwenda mbinguni na kuonana na Mola wake ndio Mi'raj point ya safari hii ilikuwa ni Aqsa Masjid Aqsa so huwezi wewe ukazungumzia al-Isra wal-Mi'raj bila al-Aqsa huwa ni sehemu muhimu katika msafara huu wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallama Masjid al-Aqsa ndiye msikiti ya pili kujengwa baada ya al-Kaaba na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kati ya kujengwa Kaaba na Aqsa ni miaka 40 tofauti yao so ni sehemu ya imani yetu ndio msikiti ya pili kujengwa kwa sababu ya kuabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya Kaaba ndiyo ya kwanza ndani ya Aqsa ardhi ya Masjid Aqsa al-Quds ndiyo ardhi iliozika manabii na mitume kwa idadi kubwa na ndio ardhi iliozika masahaba wengi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallama ardhi ya al-Quds ndani yake Masjid al-Aqsa ni ardhi ambayo ilipokea wahi nyingi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ndiyo masjid iliyotajwa mara sabini katika Qur'ani enyi waislamu Aqsa ni sehemu ya imani yetu na hakuna uwezo wowote wa kutenganishwa Aqsa na ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi iliyopokelewa na Maimuna bin Saad akieleza kuhusu Aqsa na utukufu wa Aqsa na fadhila ya Masjid Aqsa akisema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ardhi ya Al-Quds ndani yake Masjid Al-Aqsa itakuwa ndo ardhi ya Al-Manshar wal-Mahshar ni ardhi ambao watu watafufuliwa na watakusanywa pale ni sehemu ya imani al-aqsa so pindi tutataja Isra wal Mi'raj tukumbuke utukufu na umuhimu ya Masjid al-Aqsa kwa imani yetu Maimuna alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam qalat ara'aita man lam yafiq an yatahammal alayhi au yatiyahu je ikiwa make hapa Mtume SAW yuwahimiza Waislamu kufanya ziara Masjid al-Aqsa na kuswali Masjid al-Aqsa kwani kuswali pale ni daraja alfu moja kwa kila swala moja qalat akasema maimuna akamuuliza mtume sallama je ikiwa mtu hawezi kuhimili ile safari kwenda al aqsa qala akasema mtume sallallahu alaihi wasallam kwa yule ambaye hawezi kusafiri kwenda Masjid Aqsa na kuswali Masjid Aqsa falyuhdi ilayhi zaitan yusraju fihi fa inna man ahda lahu kana kam kaman salla fihi basi yoyote yule ikiwa hawezi kusafiri Masjid Aqsa na kuswali Masjid Aqsa basi falyuhdi ilayhi zaitan yusraju basi atoe zawadi ya mafuta ya zaituni ipelekwe Masjid Aqsa ili itumike katika kuwasha taa ya Masjid Aqsa mtume mtukufu yatuhimiza kutolea zawadi Masjid Aqsa kwani mwenye kufanya vile lahu kana kaman salla fihi ni kama yule aliyeswali katika Masjid Aqsa Masjid Aqsa ni tukufu Masjid Aqsa ni sehemu ya imani yetu wala hayawezi kani kabisa kutenganishwa Aqsa na ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam so katika mafunzo ambayo tuwapata katika Isra wal Mi'raj ni utukufu na daraja ya Masjid Aqsa kwetu sisi kama waislamu funzo la tatu nalo ni Mtume sallallahu alaihi wasallama daraja yake yeye kupitia Isra wal Mi'raj akapewa kwa yeye ndio Sayyidul Mursalin yeye ndo bwana ya mitume na manabii daraja yake ikawa ndiye juu na ujumbe yake ni kwa walimwengu wote sio kama mitume na manabii waliotangulia wao walikuwa wakitumwa kwa watu wao hasa na ujumbe iliojifunga na zamani hasa haikuwa ni yenye kuendelea mutlak bali ya mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ndiye bwana ya mitume na manabii na yeye ndo alowaswalisha wote katika Masjid Al-Aqsa hili moja katika utukufu wa Masjid Al-Aqsa manabii na mitume wote wa Mwenyezi Mungu waliswali nyuma ya mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya Masjid Al-Aqsa tukufu mno Masjid Al-Aqsa katika Isra wal Mi'raj tuwapata Aqsa ni tukufu na twapata kwamba Mtume صلى salama ndiyo kiongozi ya wote enyi waislamu ndani ya Isra wal Mi'raj tunapata ibada maktuba ya swala tano kila tukiswali swala tano twakumbuka Isra wal Mi'raj kwani baada ya Isra wal Mi'raj ndiyo tukafaradishiwa swala tano kwa siku kisa ni mrefu alianza na swala hamsini ikashuka ikashuka kutana nabii Musa alayhi salam akimrudisha mtume sallallahu alaihi wasallam akutana Mwenyezi Mungu tena mpaka ikawa ni tano na ikawa Mwenyezi Mungu yasema hii tano ni sawa na kuswali hamsini so swala tano tukikumbuka Isra wal Mi'raj tukumbuka swala hizi tano iliyofaradhishwa na Mola wetu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi yake swala ndiye miraj ya waumini kwani swala ndiye inayejenga mafungamano ya kudumu kati ya mja na Mola wake swala ndio mawasiliano ya moja kwa moja kati ya mja na Mola wake ile mawasiliano yetu sisi na Allah azza wa jal na ile ku strengthen kuipatia nguvu fungamano yetu sisi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi ni moja katika mafunzo tunaipata ndani ya Isra wal Mi'raj enyi waislamu katika safari hii ya Isra wal Mi'raj pia inatukumbusha adhabu ya Mwenyezi Mungu kwa wale wenye kumuasi tanukuu hadithi mbili katika safari hii mtume salama aliona pepo na mazuri ndani ya janna na aliona adhabu na mateso yaliyo ndani ya moto miongoni ya adhabu ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alitunukulia na kutueleza aliona watu wenye matumbo kubwa akasema ni kama mfano ya nyumba tumbo kubwa kama mfano anasema huu masjid takwa ilivyo kiasi hii na ndani ya yale matumbo yanaonekana nyoka yamejaa yaonekana kabisa ile nyoka nyoka chungu zima kila mmoja wao akijaribu kuinuka yuwashindwa yuarudi yawakaa huku akimwomba Mwenyezi Mungu acheleweshe kusimama kwa kiyama hii ni adhabu Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Jibril alayhi salam hawa ni nani hawa watu tumbo hivi manyoka vile adhabu kiasi hii nani hawa akasema hawa ni wenye kufanya biashara ya riba Isra wal Mi'raj inatukumbusha adhabu ya Mwenyezi Mungu Tukisoma Isra wal Mi'raj tukumbuke adhabu yake Allah azza wa jalla hawa ni watu wenye kufanya biashara ya riba kwa hadithi ya pili mtume sallallahu anasema akaona watu ulimi imewatoka kama mfano ya ngamia hapa watu wengi najua ni watu wameishi na mangamia mashallah wajua ngamia ni nini ngamia na ulimi mkubwa unaotoka nje hivi halafu wanarushiwa mawe ya jihana jihana ni sehemu ya jabali katika al-Quds ndani ya mji al-Quds yenye moto yarushwa kwa midomo yao yakitoka nyuma ya tupu yao huku wakiomba Mwenyezi Mungu isisimame kiyama aicheleweshi akamuuliza Jibril alayhi salamu hawa ni nani mbona wanaadhibiwa hivi akasema hawa ni wale wanayekula mali ya yatima Isra wal Mi'raj inatukumbusha inatufundisha sisi adhabu ya Mwenyezi Mungu hizi ni adhabu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika safari yake hii ya miujiza aliyashuhudia akitupigia picture akisema tumbo sawa na nyumba ameiona ile tumbo ilivyo yamejaa kila aina ya nyoka akizungumzia ulimi ulivotoka wakirushiwa mawe ya moto ikipita katika mwili yao ikitoka katika nafsi yao huku wakilalamika Mwenyezi Mungu acheleweshe kiyama kusimama Isra wal Mi'raj inatukumbusha sisi adhabu ya Mwenyezi Mungu enyi waislamu funzo ya tano ni yakini kwenye imani kukuwa na yakini kwa imani ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah na hii muhimu kwetu sana leo kwani imani yetu yatingishwa na makufari leo waislamu wanatingishwa kwa imani yao leo uislamu inakejeliwa na Uislamu yataruliwa enyi waislamu baada ya tukio hili la Isra wal Mi'raj Mtume sallallahu alaihi wasallam akawafuata makureishi kuwaambia juu ya safari hii ya miujiza kutarajia watakuwa ni wenye kustajabu na kumwamini yeye kama ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu bali ikawa ni fitna kwao ni mtihani kwao wakaanza kumkejeli Mtume sallallahu alaihi wasallam wakaambia ni wewe katika kipande cha usiku umesafiri kutoka maka mpaka Al-Quds hapo yachukua miezi mtu kusafiri wewe umekwenda na umerudi na uko na sisi hapa halafu isitoshe ukakwenda juu eh ama kweli Muhammad leo umezidi wewe baadhi ya watu walikuwa tayari wamesilimu ni waislamu lakini bado ni wachanga katika imani baada ya kisa Israel Miraj waliritaji walirudi katika ushirikina wakaambia Muhammad ili ya kushukishiwa wahi ilituingia kwa kile lakini ya wewe kwenda juu ah, ah this is too much wakaritadi kitukio hili Israel Miraj inatingisha imani jamani sio kitu rahisi wakamfata Abu Bakar wakumtarajia Abu Bakar atarudi nyuma kama waliorudi wengine wakaambia bwana rafiki yako leo amefanya wazimu yosema kaza wakaza wakaza akaambia mimi namwamini juu ya zaidi ya hayo naamini kwamba yawapokea wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu na alikuwa aliambiwa kuhusu tu Isra kutoka maka kwenda Al-Quds hakuambiwa kuhusu Miraj akaambia na hata kisema amepaa ameenda juu nitamwamini mimi jua sababu hii akapewa jina as-siddiq enyi waislamu leo uislamu wetu natingishwa leo uislamu wetu imani yake natingishwa leo enyi waislamu tuwe thabit kwa imani Allah azza wa jalla ameiwacha hii tukio la Isra Miraj kuwa ni fitna na mpaka leo makufaru wakejeli waislamu ikiwemo Dr Dawkins ambao ni mmoja katika mascientists wakubwa ambaye haamini kwamba kuna Mungu anaambia vipi leo nyinyi mtaamini kwamba kuna kinyama kama punda kama farasi yuambeba mtume wenu huenda naye huku na huku na huku jambo gani lisoingia kwa akili hii imani gani ya kijinga hii Israel Miraj bado ni mtihani kwa watu wengi kuiamini wama ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas itabaki kuwa ni fitna kwa watu Israel Miraj Mtume salama akaambiwa utoe ushahidi kwamba kweli ulisafiri wewe. Mtume salama amesafiri kwa muda mchache. Hakumbuki al-Quds ilivyokuwa. Mwenyezi Mungu akamwekea life mbele yake. Akatoa detail, akaeleza kuhusu msafara ambao ulikuwa yakaribia kuingia maka akakunywa maji kwao. Wakathibitisha kweli. Tulisikia sauti ya mtu akituongoza moja katika ngamia yetu iliyopotea akatuelekeza yeye lakini hatukumjua ni nani lakini hata hivyo makuraishi bado walikataa ikawa ni fitna kwao na ni fitna leo kwa wengine haingii kwa akili yao mtu mnyama kama punda kama farasi kafanya vile enyi waislamu nukta ya saba na nukta ya mwisho al yanadi kukombolewa al ambao ni sehemu na ni tukufu yenye daraja kwa imani ya wa waislamu leo imekaliwa na manajisi mayahudi enyi waislamu masalabiyun makrusaders kutoka Faransa walikuja kuivamia Al-Quds wakaikalia kimabavu kutoka mwaka 1099 1099 Christian era miladia kwa takriban miaka moja na lakini waislamu walikuwa ni hai kwa imani yao ikazalisha Salahuddin al-Ayyubi aliyekusanya nguvu ya umma hakuwajibu kwa mikataba ya umoja mataifa wallahi hizi mikataba ni khiana kwa imani aliwajibu kwa jihad na al-Quds yanali kukombolewa hahitaji mikataba kwani hizi taasisi na hizi daula za kimagharibi ndiye sababu msingi ya kujengwa dola hii ya khiana ya Kiyahudi katika ardhi ya Sham Palestine basi Isra wal Mi'raj inatukumbusha sisi kufanya kazi kuikomboa al-Quds na katu haiwezi kukomboleka al-Quds ila kwa khilafa enyi waislamu kukomboa Quds ni wajibu kwa kila shingo ya muislamu leo na wajibu hii haitotimia ila kwa khilafa basi kuwepo kwa khilafa enyi waislamu ni wajibu ambao itahakikisha faradhi zote zinatekelezwa ikiwemo faradhi hii ya kuikomboa al-Quds ambayo kwa kila shingo ya Muislamu wa haya inshallah natarajia itakuwa kuna faisha inshallah